Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման պատմության հաստ փոշունկուլ գնացած ավելի քան 1 դարյա վաղեմության եղերական իրադարձությունն է։ Երկաթգծի Շամխորի եւ այլ կիսակայարաններում Կովկասյան ռազմաճակատից տուն դարձող ռուսական զորքերի սոսկալի ջարդը մուսավաթական թաթարական զորամասերի եւ ավազակախմբերի կողմից, որ հանիրավի մոռացության մատնվելով այդպես էլ երբեք առ այսօր չբացեց Մոսկվայի աչքերը, իբրև պատմության դարը բայց եւ գշրադատ իրատես կողմնորոշման ուսանելի դաս։ Պատմության փոշին իրող շատ հաճախ իր ծածկույթի ներքո թաքցնում պարտակում է իրողություններ, որոնց նշանակությունը անկախ անցած ժամանակի տևողությունից անշուշտ էական է հետադարձ հայացքով դրանք իրենց ողջ մերկությամբ տեսնելու, գնահատելու եւ բնականաբար համապատասխան ուսանելի դասեր քաղելու անհրաժեշտությամբ։ Բարեբախտաբար պատմության փոշին ինչքան էլ այն հաստ ու բազմաշերտ լինի, ժամանակի հոլովույթում նույնպես նոցրանալու եւ ընդերքն իր բացելու ենթակա է առավելապես շահագրգիռ հանրության արկայության ու նրա երանդում պրպտումների պարագայում։ Ինչի շնորհիվ այդ իրողություններն ի վերջո վեր են հանվում հանիրավի մորացան խորխորատից իշահ ներկա եւ գալիք սերունդների առաջընթացի։ Այդպես պատմության փոշու զածկույթի տակ հետեապես եւ մի ամբողջ դար շարունակ մոռացության խորքերում էր գտնում 1918 թվականի հունվարին Կովկասյան ռազմաճակատից տուն դարձող ռուսական զորքերի ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում մուսավաթական թատարական զորամասերի եւ ավազակախմբերի կողմից իրականացված սոսկալի ջարդերի Ալան Թալանի մի ամբողջ շղթա 7 փակի տակ պահելով իրողությունը այդ մասին համառորեն լռում էր խորթային եւ նույն համառությամբ շարունակում է լռել հետ խորթային ռուսաստանի պատմական ու քաղաքական միտքը Գիտական շրջանառության, այսպես ասած, հետնաբակ մղելով անցած դարաշրջին տեղի ունեցած այդ եղերական իրադարձությունները։ Անկասկած, զուտ քաղաքական նկատառումներով, երբ ողջագործն ու նրա զոհը Առաջնորդվելով իրադրությամբ պայմանավորված այժմեական ու հերագնա փոխադարձահերով երկուստեք գերադասում են առայժմ լռել բուն ոչրագործության մասին եւ կամ հրաապարակային արձարծումները հետաձգում են ինչե պատե արիտներ ու հիմնականում միայն վերջերս է, որ զանգվածային լրատվության միջոցներում ընդ որում գխավորապես հայկական մամուլում բարձրաձայնվում է ի սկզբանե տաբու դրված այդ թեմայի մասին հանրային քննարկման ներկայացվելով շամխորի ողբերգություն ընդհանրական անվան տակ։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ, ներկայիս Ադրբեջանի բնակավայրերով անցնող անդրկովկասյան երկաթուղու կայարաններում ու կիսակայարաններում։ Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի կայսրության, ապա եւ ժամանակավոր կառավարության անկումից հետո, երբ իշխանությունը զավթվել էր բոլշևիկների կողմից, 1917 թվականի նոյեմբերի 11-ին Թիֆլիսում կազմավորվել էր գյուղացիական, բանորական եւ զինորական падգամավորների խորհուրդ կամ այլ կերպ անդրկովկասի կոմիսարիատ, որը կոչված էր մինչև հիմնադիր ժողովի գումարումը կառավարել երկրամասը։ Կոմիսարիատում իշխանությունը գտնվում էր վրաց թաթարական ազգայնականների ձեռքում, վրաց քաղաքական գործիչ Նոյ Ժորդանիայի գլխավորությամբ։ Այդ շրջանում Գանձակ Ելիզավետպոլը դարձել էր մուսուլմանական ուժերի կենտրոն Ալի Մարդանբեկ Թոփչիբաշևի գլխավորությամբ, ով պատմության մեջ է մտել որպես բազմաթիվ զանգվածային արյունարությունների կազմակերպիչ։ Իսկ Բաքվում իշխանությունը պատկանում էր բանորական падգամավորների խորհրդին Ստեփան Շահումյանի գլխավորությամբ, ով Ռուսաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի որոշմամբ դեկտեմբերին նշանակվել էր Կովկասի գործերով արտակարգ կոմիսար։ Կովկասյան ռազմաճակատում գտնող ռուսական բանակը, որ թողնվել էր Բախտիկ Մահաչուկին ու կորցրել նախկին կազմակերպվածությունը, անշուշտ ոչ առանց բոլշևիկների քայքայի ջանքերի, առավել եւս արձագանքելով խաղաղության մասին եւ հողի մասին Լենինյան դեկրետներին, սկսել էր զանգվածաբար նահանջել թուրքական ռազմաճակատից, լքելով արեմտյան Հայաստանի ոչ այդ ազդագրված տարածքները։ Ռուսական զորքերով լեցուն հարյուրավոր վագոններ երկաթողով շարժվում էին դեպի հյուսիս՝ Տամբով, Ռեզան, Սարատով, Բրյանսկ եւ Ռուսաստանի այլևս բոլշևիկյան դարձած այլ քաղաքներ։ Այդ ժամանակ էր ավելի կոնկրետ 1918 թվականի հունվարի 6-ին էր, որ Նոյ Ժորդանյան հերագերհղեց Անդր Կովկասի բոլոր մակարդակների խորհուրդներին, կարգադրելով ամենայն գնով զինաթափել տուն վերադարձող ռուսական զորքերին։ Հետագայում Ժորդանյան ինքը շղթել է, թե ստորագրել է այդ հերագիրը, թեկուզ այն ամբողջությամբ արկա է շրջանառության մեջ։ Առավելևս այդ հերագրի իսկությունը հաջորդ օրերին, հունվարի 11-ին, ռուսական զորքերի հրամանատարության հետ բանակցությունների ընթացքում հասատել է նաև ջարդերի գլխավոր կազմակերպիչներից Ասլանբեկ Սաֆիկյուրցկին։ Այն ամենայնիվ Այդ հերագրին հետևեց այսպես կոչված Անդրկովկասի ժողովրդավարական Դաշնային Հանրապետության փաստորեն մինչև 1918 թվականի մայիսի 26-ը գոյություն ունեցած ինքնահռչակ պետական կազմավորման ներքին գործերի նախարար Նոյ Ռամիշվիլու համարժեք հրամանը։ Երկաթգծի կայարաններում ռուսական զորքերի զինանթափման գործողության ընդհանուր ղեկավարությունն իրականացնում էր վրաց իշխան գնդապետ Լևան Մաղալաշվիլին։ Իսկ անմիջապես տեղերում ռազմական գործողությունները մուսուլմանական զանգվածների գլուխ կանգնած խոշոր կալվածատերեր Ասլանբեկ Սաֆիկյուրսկին, դոկտոր Խուդադատ Բեկ Ռուստամբեկովը, Ադիլխան Զիադխանով եւ ուրիշներ, ովքեր սերտ կապեր հաստատելով գործում էին թուրքական զորքերի հրամանատարության հետ միասին, իսկ վերջինս հասկանալի պատճառներով խիստ շահագրգռված է ռուսական զորքերի կազմալուծմամբ։ Դերևս մինչև Անդրկովկասի կոմիսարիատի կազմավորումը Ելիզավետպոլում անցկացված Կովկասի մուսուլմանների ռազմական համագումարում որոշում էր ընդունվել ստեղծել ռազմական կազմավորումներ, կորպուս, որի միջուկ պետք է դառնային այսպես կոչված վայրի դիվիզիայի մեջ մտնող թաթարական հեծելազորային գնդի սպաները։ Իսկ մինչ այդ 1917 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Կովկասյան ռազմաճակատի շտաբը Ելիզավետպոլի մուսուլմանական խորհրդի ճնշման ներքո բավական քանակությամբ զենք ու զինամթերք էր տրամադրել այդտեղ տեղակայված թաթարական գնդին, որի հրամանատար էր նշանակվել Վերոհիշյալ գնդապետ Լևան Մաղալաշվիլին։ Սակայն դա քիչ էր, քանզի խնդիր էր դրված գազམ་ակերպել մեծականակ զինված ուժեր։ Ոստի շեշտը դրվեց ցարական բանակի տուն շտապող ռոզարամասերի զինաթափման վրա։ Դեկտեմբերի 19-ին Ելիզավետպոլիս Թիֆլիս հաղորդագրություն է ստացվում առայն, որ մուսուլմանների ամբողջները քանդել են Ելիզավետպոլիս մինչև Շամխոր ձգվող երկաթգիծը։ Կոմիսարիատը ստուգելու համար հանձնաժողով է ուղարկում այնտեղ։ Գնդապետ Մաղալաշվիլին հանձնաժողովին հավաստիացնում է, թե ռուսական զորամասերն անարգել բաց կթողնվեն մուսուլմանների վերահսկողությանը ենթակա տարածքերով, եթե ռուսները խաղաղ պահեն իրենց։ Թե որքան փարիսեցիական էին այդ խոստումները, որոնք ապակողնորոշեցին ռուսական զորքերի հրամանատարությանը, բացահայտվեց ավաղ զգալի ուշացումով միայն հունվարի սկզբներին բուն եղեռնագործության ընթացքում։ Այս առումով եւս մեկ հատկանշական հանգամանք Ռուսական զորքերին տեղափոխող զինվորական կարաշարերը Սարիղամիշից պետք է մեկնեին դեպի Ելիզավետպոլ։ Կարաշարերից մեկի պարետը, ում հրաշքով հաջողվել էր ողջ մնալ, հետագայում վկայել է, որ զինվորականները կարող էին ընտրել մեկ այլ երթուղի դեպի Բաթում, բայց Թիֆլիսում նրանց համոզել են, որ առավել հուսալին Ելիզավետպոլի ուղությունն է։ Ընդ որում դա այն պարագայում, երբ այդ ժամանակաշրջանի Բաքվի մամուլն ահազանգում էր, որ Ելիզավետպոլից մինչև Եվլաղ բոլոր կայարանները կողոպտվում են մուսուլմանական ավազակախմբերի եւ բնակության կողմից։ Դժվար չէ կրահել, որ այդ կապակցությամբ որոշակի պայմանավորվածություն կար Թիֆլիսի կոմիսարիատի եւ Ելիզավետպոլի մուսուլմանական կենտրոնի միջև։ Վրացի պատմաբան Բերիզիի տեղեկատվությամբ, որ նա հրապարակել է 1958 թվականին Թբիլիսիում տպագրված իր պայքար Վրաստանում խորհրդային իշխանության հաղթանակի համար փաստաթղթեր եւ նյութեր 1917 գից 1921 թվականներ մուսուլմանական ազգային կոմիտեն բացահայտ կերպով Ելիզավետ Պոլում կենտրոնացրել է հազարավոր մուսուլմանների, զինել նրանց, նստեցրել գնացքներ եւ ուղարկել շամխոր։ Այդ զանգվածների գլուխ էին կանգնած Ասլանբեկ Շաֆիկյուրսկին, դոկտոր Խուդադատ Բեկ Ռուստամբեկովը, Ուղեկից ունենալով ուսանողների, գիմնազիստների զենքը ձերքերին նրանք անմիջականորեն ղեկավարել են ռուսական զինվորների դեմ ռազմական գործողությունները։ Այն օրերին Բակինսկի ռաբոչ դերթը գրում էր. «Մեջ վերում եմ, Նոյ Ժորդանյան եւ նրա մշտապես ոչ խելամիտ ջանասեր օկնական Նոյ Ռամիշվիլին զրահագնացք են ուղարկել Աբխազովի գլխավորությամբ, որը զենք է բաշխել մուսուլմանների եւ օգնել է նրանց գդակահարելու հազարավոր զինվորների ու զինաթափելու կարաշարերը։ Մեջբերման ավարտը Եվ այսպես 1917 թվականի հունվարի սկզբներին Շամխոր գյուղի մերզակայքում կուտակվել էին 5 երկաթուղային կարաշարեր ռուսական զինվորներով ու սպաներով։ Հունվարի 7-ի երեկոյան Ելիզավետպոլի մուսուլմանական կոմիտեն առաջնորդվելով Նոյ Ժորդանիայի վերոհիշյալ հերագրով որոշում է ինչ գնով է լինի զինաթափել կարաշարերը Նախապատրաստվելով այդ զանգվածային բռնությանը, թաթարական ավազակախմբերը եւ տեղացի մուսուլման նույն ինքը կովկասյան թաթար կոչված խաժամուժը վաղորող քանդում են երկաթգիծը, խրամուղիներ փորում նրա երկու կողմից, գծի երկայնքով մեկ, իլ ռոման ճանապարհը փակում Թիֆլիսից օկնության ուղարկված եւ հրանոթներով ու գնդացիներով սպառազեն Աբխազավայի զրահագնացքում։ Կանգնեցված կառաշարերի ռուս զինվորականությանը զինաթափվելու պահանջ ներկայացվեց, ինչը մերժվեց։ Ապա հետևեց մուսուլմանական ավազակախմբերի գրոհը, որը գլխավորում էր գնդապետ Մաղալաշվիլին։ Երկու կողմից շրջափակված եւ, այսպես ասած, ակցանի մեջ առնված զինվորական կառաշարերի անձնակազմերը չհասնելով հարմար դիրքավորվել, ինչպես նաեւ արձերն զենք չունենալով, քանզի այն պահպանման տակ էր առանձին հատուկ վագոններում, փաստորեն պատրաստ չէին հետ մղելու ավազակների հարձակումը։ Իսկ գնդակները, որ համազարգերի տեսքով ժայթքում էին թաթարների հրացաններից ու գնդացիներից, ինչպես նաև զրահագնացքից դիմահար արձակող հրետանային արկերը, որոնք Բաքվեցի ռուս պատմաբան Տոկարժևսկու հավաստմամբ զրահագնացքի հրանոթներից կրակում էին Սպիտակ գվարդիայի հրետանավոր սպաները, կարկտի նման թափվելով վագոնների վրա անխնա ոչնչացնում էին գրեթե անզեն ձեռնային մնացած ռուս զինվորներին։ Պայմաններն առավել քան անհավասար էին, եւ մարտերն ավարտվեցին ռուսական զինվորական կառաշարերի գրամամբ ու դրան հետևած ջարդերով, որոնք տևեցին հունվարի 9-ից մինչև 12-ը։ Զինվորներից նրանք, ովքեր վիրավորվել էին, սվինահարվում կամ դաշնահարվում էին տեղնուտեղը, Թատար ավազակներն անգամ չէին խնայում ամուսինների հետ միասին նույնպես տուն վերադարձող սպաների կանանց, խոխողելով եւ կամ ամենատարբեր բռնարարքներ կատարելով, փաստորեն գիշատշաբար հոշոտելով նրանց։ Ռուս պատմաբան Ստավրովսկու վկայությամբ այդ ջարդերի արդյունքում թաթարական ջոկատները բռնագրավել են ոչնչացված ռուսական զորքերի ամբողջ սպառազինությունը 12000 այլ աղբյուրների համաձայն 15000 հրացան 100 գնդացիր, 30 հրանոտ, այլ զինատեսակներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Սպանվել եւ անհայտ կորել են մոտ 2000 այլ աղբյուրների համաձայն 5000 ռուս զինվորներ ու սպաներ։ Բացի այդ, թալանվել է կարաշարերի ամբողջ գույքը, սպանվածների վրայից հանվել տարվել են նրանց համազգեստները եւ անգամ ներքնաշորերը։ Իսկ մերկացված դիակները թողել փռված կայարանի եւ նրա շրջակա տարածքում։ Իհոշոտումն արդեն չորքոտանի գիշատիչների։ Իլրումն հարկանշել, որ Շամխորի այդ ողբերգական ջարդերը կովկասյան թաթարները հետագայում որակել են որպես իրենց զինված ուժերի մարտական մկրտություն, որի արդյունքում հաջողվել է մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք ձեռք բերել։ Այդ օրերին Թիֆլիսի կոմիսարիատի հանձնարարությամբ դեպի Ելիզավետ Պոլ թրիչք է կատարում օթաչու Բորուչիկ Դեր Մարտիրոսյանը Վերադառնալով նա զեկուցում է, որ Աղստաֆայի մոտ կանգնած են 3 ժարդփշուր արված կարաշարեր, իսկ Շամխորի կայարանի մերզակա տարածքում ամենօրեկ հրդեհ է բռնկված, այրվում են վագոնների գմախները։ Շամխորի կոտորածներին հետևել են ռուսական զորքերի վրա այլ հարձակումներ Ադրբեջանի մի շարք այլ վայրերում, հիմնականում երկաթողային կայարաններում, ինչպես նաև երկաթգծից հեռու գտնվող զինվորական կայազորերում, Շամխոր, Դալլար, Ախստաֆա, Ջուլֆա, Եվլախ, Խաչմազ, Ալաբաշլի, Կարյագինո եւ այլն։ Այդ մասին է որպես հականատես վկայել ռուս թղթակից Ստանիսլավ Ետիևսկին Բաքու թերթի 1918 թվականի հունվարի 31-ի համարում տպագրված իր շամխորի ողբերգությունը ակնարկում, պատմելով հունվարի 8-ին Թիֆլիսից Բաքու մեկնած փոստային գնացքի եւ նրա ուղևորների ճակատագրի մասին։ Ակնարկի հեղինակի հաղորդմամբ Դալյար կայարանում մուսուլմանները շրջապատում են գնացքը եւ պահանջում, որպեսզի 400 ուղևորներին ուղեկցող զինվորները հանձնեն զենքը։ Վերջիներս սկզբում հրաժարվում են, բայց հետո այնուամենայնիվ հանձնում են։ Թաթարներն անմիջապես տեղն ու տեղը գնդակահարում են այդ անզեն մարդկանց, բռնագրավում զենքը, ապա կողոպտում ուղևորներին, մինչև շամխոր 3 վերստեր մնացել։ Այդ ճանապարհը կիսամերկ, բոտաբոբի, կիսակենթան ուղևորներն անցնում են ոդկով, ամեն հայլափողի տեսնելով սպանված, շորահան արված ռուս զինվորների ցակուցերի փռված դիակները։ Ինչպես տեղեկացնում է պատմաբան Հրանտ Աբ รา համյանը, Գոլոս Արմենիայի թերթում հրապարակված Շամխորի սպանդ հոդվածում թատարական խաժամուժ նավազակային հարձակումներ է գործել ռուսական բանակի նաև այն զորամասերի վրա, որոնք տեղակայված էին Իրանի հետ սահմանում։ Ըստ հոդվածագրի Կարեագինոյում, որ հետագայում կոչվել է Ֆիզուլի, տեղակայված է ռուսական սահմանապահ զորքերի 6-րդ գունդը։ Մուսուլմանների ջոկատները գիշեր գրոհել են գնդի տարածքը, զավթել զինապաշարը, կոտորել զինվորներին։ Համաձայն արխիվային նյութերի նշում է նա 200 հոգուց ողջ է մնացել միայն երկուսը, փրկություն գտնելով Բանազուր հայկական գյուղում։ Հրանտ Ալեքսանյանի հավաստմամբ այդ ամենին երանդուն աջակցել են թուրքական հրամանատարության էմիսարները, Ըստ էության ասում է նա, վերը հիշատակված ավազակախմբերը Թուրքիայի 5-րդ շարաշյունն էին։ Սկզբում Օսմանյան, ապա Քեմալական Թուրքիայի, որը չեր թաքցնում իր հակահայ եւ հակառուսական նկարտումները։ Շամխորում ռուսական զորքերի ջարդերը վավերագրորեն փաստարկված են 20-րդ դարաշրջի ռուս զորավար հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, բանաստեղծ եւ հասարական գործիչ, առաջին աշխարհամարտի կովկասյան ռազմաճակատում եւ Արեմկյան Հայաստանում ռազմական գործողությունների ակտիվ մասնակից Ալեքսանդր Կուլեբեկինի ռազմապատմական զեկույցում, որ նա պատրաստել էր 1918 թվականին համաշխարհային պատերազմից հայության կորուստների հաստատման հարցերով Հովանես Թումանյանի գլխավորած բյուրոյի հանձնարարությամբ Փարիզյան խաղաղ խորհրդաժողովին ներկայացնելու համար։ Այդ ջարդերի մասին է գրել Բաքվի կոմունայի առաջնորդ Ստեփան Շահումյանը, նշելով կոտորածների նախաձեռնողների Նոյ Ժորդանիայի եւ Նոյ Ռամիշվիլու անունները։ Ռուս զինվորների զանգվածային սպանդը անուն առ անուն մատնանշելով դրա մուսավատական կազմակերպիչներին, դատապարտել է անգամ ճակերտներում ասած խորթային ժողովուրդների հայր, հոր ժորժված նույն այդ ժողովուրդների գլխավոր դահիճ Իոսիֆ Ստալինը։ Այն ժամանակ ազգությունների գործերով Ռուսաստանի խորթային ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական կոմիսարը այդ ողջագործություն անվանելով անհավատալի անամոթություն եւ արյունարբություն Շամխորի արյունալի իրադարձություններին իրենց աշխատանքներում անդրադարձել են ռուս պատմաբաններ Ստավրովսկին եւ Տոկարժևսկին, լեհ պատմաբան Սվեն Տոխովսկին։ Այդ եղերնագործությունը հիշատակում է նաև ժամանակակից ռուս գրող Վիկտոր Նիկոլաևի Բարսրիալի աչակցությամբ գրքում, որտեղ գլխավոր հերոսին այդ մասին պատմել է հայուհի Կարինեն Չադախլու գյուղի մարշալ Հովանես Բաղրամյանի թանգարանի աշխատակցուին։ Սակայն անկախ այդ սակավաթի հրաապարակումներին բուն իրողությունը համառորեն պահվել է մորացության անթափանց խողացած գույքի տակ, հետևականորեն արտամղելով այն պատմագիտական իրավական շրջանառությունից անհասանելի դարձելով լայն հանրության համար, առանձնապես ռուժ ժողովրդի համար։ Եվ արդյոք ոչ հերավոր պատմական անցյալի այդ ողբերգական իրադարձություններին գրեթե համատարած անտեղյակությունը չէ պատճառը, որ ինչպես ադրբեջանի հայությունն էր, նույնպես եւ ռուս բնակչությունն ակամա հանկարծակի եկավ 20-րդ դարի վերջին 1988-1990 թվականներին խորթային Ադրբեջանում հայ եւ ռուս քաղաքացիների նկատմամբ, ապա եւ Արցախ աշխարհի մի ամբողջ շարք հայաբնակ գյուղերի էթնիկ զտման նպատակով 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկիզբ առած օղակ ռազմագործողության ժամանակ, այնուհետև 1992 թվականի ապրիլին Արցախի Մարաղա հայկական գյուղի նույն թվականի հունիսին Շաումյանի շրջանի խաղաղ բնակչության բռնատեղանման ժամանակ իրականացված զանգվածային բռնությունների պարագայում որոնք իրենց գազանաբարո ձեռագրով ու ոչով ամենևին չէին տարբերում դարաշրջի սահմռկացուցիչ իրողություններից։ Անշուշտ ոչրագործության անպարժելիությունից են բխում հետագա ոչիրները, որոնց գիշատչական արտահայտություններին մեր ժողովուրդը քանիցս ականատես եղավ 2016-ի ապրիլյան, 2020 թվականի աշնանային պատերազմների ընթացքում։ Անկամ հրադադարների միջակայքում հանձինս հայ ռազմագերիների, պատանդված խաղաղ բնակիչների խոշտանգումների, գլխատումների ինչ խոսք, հին թե նոր այդ եղերական իրադարձությունների հիմքերի հիմքն իրական պատմությանը հանրային անտեղյակության մեջ է։ Պատմության փոշի մաքրելու եւ պատմական անցյալից դասեր քաղելու հրամայականի նկատմամբ աններելի անտարբերության մեջ։ Հուսանք այն համահարական վերաբերմունքը, որ ոչ հերավոր անցյալում սեփական ժողովրդի կենքում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները պատմության թանձր փոշումիչից վերհանելու եւ քողազերծելու խնդրում շարունակաբար ցուսաբերում է ռուսական իշխանահաճո պատմագրությունը, հանրային պահանջով ի վերջո կսպարի իրեն, հնարավորություն տալով ռուս մեծ ժողովրդին ակնհայտ տեսնելու, գիտակցելու, գնահատելու համար, թե դարեր շարունակ ովքեր են իր անկեղծ բարեկամները եւ ովքեր են դավադիր չարակամներն այստեղ հարավային Կովկասում։ Ասենք ամեն։